Bere agintaldia bururatu haintzin egin nahi dituen proiektuetan da eskolaren arraberritze obrena. Emeki emeki biztanleko purua emendatuz doan herria da arbona, eta hortarako eskola ere zatika zatika berritu dute. Baina arbona herri maldatsua izanik mailakatua da eskola eskailera initzekin, eta lehentasunetan da beraz gaur egungo normetara egokitzea. l'idée, ça serait de retravailler sur tout ce foncier pour avoir un pôle jeunesse et de travailler sur cette euh, future école avec tous les partenaires, euh, en associant bien sûr tout le monde, puisque un projet réussi, c'est un projet qui est partagé et qui est travaillé euh, avec voilà, tous les partenaires concernés. Hortaz gain, eskolan ikasle gehiago bada, zaio herriari etxe bizitza sozialak proposatzea. Herria lurrak erostera dela gaztei saltzeko adierazi Cette jeunesse pour qu'elle euh, soit à l'école, il faut qu'il y ait des jeunes parents et pour que ces jeunes parents habitent le village, et eh bien, il nous faut des terrains qui soient pas trop chers. Donc nous essayons en tous les cas dès que c'est possible de réaliser des lotissements communaux qui nous permettent de vendre à ces jeunes des lots à des prix euh, konvenable. Horiek lirateke beraz, magitxozemialo karbonako auzapezak bere agintaldia bukatua intzin bururatu nahi lituzken proiektuetarik batzu.